السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد karibuni tena ndugu zangu na dada zangu tupitie kwa pamoja e, risala hii muhimu ya muhimmatu na aqadiyya fi ibadati siyam mambo muhimu ya kiakida katika ibada ya saum muhadhara ambao ulitolewa na Sheikh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafidhahullahu tabaraka wa taala ambaye ni ustadh profesa wa aqida katika Jamiatul Islamia katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na jana tulipitia au darasa iliyotangulia tulipitia mukaddima na tukataja masala ya kwanza ambapo ni masail tisa shekha ameweka na jambo la kwanza ni kuwa mtu anapojaliwa E, Allah akamrefushia umri wake na akaweza kuona mwezi wa Ramadhan awe ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuitambua neema hiyo atakayojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala na shekha anasema inna min anfa'il ashiya'i ila al inna min anfa'il ashiya'i ila al katika mambo ambayo ni ya manfaa sana ni ya faida mno kwa anayemwabudu Allah kwa mja wa Allah ni shuhuda minnati llahi alayhi jalla wa ala fi ibadatihi ni mtu kuhisi fadla aliyofanyiwa wema aliyofanyiwa na Allah anapojaliwa kumwabudu Allah kwa namna moja au nyingine awe ni mtu ameshikamana na swala zake awe ni mtu anafanya da'wa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu ambaye ameshikamana na sunna ya nabii sallallahu alayhi wasallama anajiigiza kwake ni mtu ambaye ameshikamana na nawafil yani wewe unapojaliwa mlango wote wa khairi hisi wema uliojaliwa feva uliojaliwa na Allah hiyo ni katika mambo ambayo inaongeza daraja yako mbele ya Allah na thawabu yako katika amali zako vile vile katika mambo ambayo yamfaa sana mwanadamu Sheikh asema shuhudu taqsirihi fi hadhihi alibada ni yeye kuhisi upungufu mkubwa kwake katika kutekeleza hiyo ibada aliyojaliwa na Allah kuifanya Allah amekuneemesha kuweza kufanya hiyo ibada kama vile tukifikishwa biidhnillah katika mwezi wa Ramadhani itakuwa ni wema kubwa Allah ametufanyia wakati huo huo mwanadamu anapotekeleza ibada awe anahisi upungufu wake katika kulitekeleza yani hal, <clears throat> halitekelezi 100% kama <clears throat> anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala هو الذي من بهذه الطاعه واعان عليها Allah ndiye aliyekujalia mwanadamu kuweza kulitekeleza ibada hiyo Leo umeswali salatu alfajr kwa jamaa kwa wakati wake. Kuna maelfu ya waislamu ambao hawakuweza kufanya hivyo pamoja na kuwa hawakuwa na udhuru, hawakuwa na udhur na wanajua umuhimu wa swala. Lakini wewe Allah amekuchagua, amekujalia. Wafaa kutambua kuwa hili ni tunu, ni wema, ni feva kutoka kwa Allah. Wakati huo huo <clears throat> uhisi upungufu wako katika kulitekeleza hiyo ibada ndio maana tunapomaliza ibada kubwa kutekeleza ibada kubwa kubwa kama vile swala jambo la kwanza kabisa tunamwambia Allah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah yani tunakiri ya kuwa hiyo ibada hatujalitekeleza kikamilifu kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana Allah asema kuhusiana na baadhi ya watu waliokuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliingia katika Uislamu na wakawa wanaona ni kana kwamba wao wamemfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam favor kwa kuslimu kwao ikawa Allah asema yamunnuna alayka an aslamu wanakusumbulia kuwa kuingia kwao Uislamu qul la tamunnu alayya islamakum sema Ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallama musifanye kuwa ni ihsani kwangu kuslimu kwenu bali Allahu yamunnu alaykum an hadakum liliman bali Allah ndiye aliyekufanyieni ihsani kwa kuongozeni katika imani ya Kiislamu in kuntum sadiqin ikiwa nyinyi ni wa kweli kwa hivyo sisi tunapokuwa wema tunapofanya ibada hatumfanyii Allah wema au mtu mwingine yoyote bali tunajifanyia wema nafsi zetu na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala asema العارف يسير إلى الله عز وجل بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل Asema mtu ambaye anamjua na kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala, safari yake kwa Allah siku zote huwa anajikumbusha mambo mawili. Jambo la kwanza, kila wema, kila ibada anayoifanya ahisi ya kuwa ni wema na fedha amefanyiwa na Allah. Na wakati huo huo ana realize, anazingatia na kutambua upungufu wake udhaifu wake katika kulitekeleza hiyo ibada kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala وقد جمع هذين الأمرين حديث سيد الاستغفار بقوله عليه الصلاة والسلام na mambo haya mawili tunayapata katika ile dua ya sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi katika hiyo dua huwa tuwasema abu ulaka bi ni'matika alayya ya rabbi natambua na kukubali wema ulionifanyia neema ulizonimiminia wa abu bidhambi wa abu laka bidhambi vile vile a'tarif na kubali I admit ya kuwa kuna madhambi mengi nime, nimeyafanya pamoja na kuwa wewe umenifanyia wema kwa wingi nami pia nimefanya madhambi kwa hivyo Muislamu hapa anaangalia wema wa Allah kwake na wakati huo huo anatambua khairi aliyomfanyia Allah subhanahu wa ta'ala na upungufu wake yeye ya kibinadamu ndio maana tauba imehimizwa kila wakati kwa sababu al-insanu dhaif al-insanu khata Muislamu ni, ni mtu mwenye udhaifu mkubwa na pia ni mtu mwenye maasi mengi. Na asema Ibn al-Qayyim rahimahullah tabarak wa taala haqqullah fi at-ta'a sittatu umur haqqi ya Allah subhanahu wa ta'ala unapomtii Allah unapomwabudu Allah lazima uweze kutimiza haki sita akasema alipotaja nne za mwanzo akataja na ya tano washuhudu minnatillahi alayhi fi atambue neema aliyofanyiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kulitekeleza hiyo taa hiyo ibada <clears throat> washuhudu taqsiruhu fihi ba'da dhalika vile vile mwanadamu ahisi upungufu wake udhaifu wake katika kulitekeleza hiyo ibada baada ya ashalitekeleza yani mimi na wewe tunapojitahidi kufunga anavotaka Allah tumekamilisha masharti tumefanya yale mema tumejiweka mbali na yale maovu tumemuomba Allah tukubalie tumefanya dua kwa wingi baada ya kufanya yote hayo mwanadamu asihisi ya kuwa nimefanya mengi nishafaulu la unafaa kuhisi ya kuwa bado haujamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala anavotaka kuabudiwa kikamilifu unamuomba Allah istighfar kwa upungufu na unajitahidi hata kufanya wema zaidi katika ibada zako zinazofuata biidhnillah tabarak wa taala tutaendelea kuanzia hiyo nukta ya katika darasa au sautia itakayofuata wajazakumullahu khairan assalamu alaykum wa rahmatullah